або вдягніть оце. Ви нічого не розумієте, марш, відповіла кет і знову безжурно засміялася, як тоді. Це трохи розрядило напругу. Рекомендую вам. Душова кабіна міститься за кухнею, вогонь горить. Наріта дуже люб'язний. До самого обіду чоловіки подвоє бігали в душ. Булатові й Жаку Антуану черга випала десь наприкінці. Звільнена від майже двомісячного лепу шкіра, вже рипіла і у струменях снігової води. На серці стало легко і весело. Жак від задоволення аж верещав, і це тепер ніскільки не дратувало. Булатові навіть пригадався дід, який неділю називав покупкою він завжди вигадував нові слова. Катеринівська лазня, збудована ще за земських часів, працювала два дні на тиждень. У неділю там збиралися всі чоловіки. Дід ще з вечора нагадував, який завтра день. Покупка. І будила Миків у неділю мало не по третіх півнях фельдшебельським голосом командуючи на попкупку станої сіра. Вони так і йшли. Попереду Михайло, як найвищий серед них, був 14 років уже переріс на старість осілого діда. За ним у ногу йшов дід, а він, Булат, кульгав останнім. Раніше мати купала його в шаплику, а на восьмому році дід почав брати з собою на покупку. Перші кільканадцять кроків старий, якого в селі так і звали дідом покупкою, насвистував у вуса бадьорий марш, але губи йому швидко шерхли. Булат лише тепер збагнув, чом йому пригадалися ті веселі дні дідової покупки. Тоді кожен тримав під пахвою з горточок білля. Теж дідове слово. Мати казала спідні або тільне. А тепер доводилось натягати брудну білизну. Чого ви смієтесь? визиркнув Жак Антуан з голубої трави струменів. Мій дід любив вигадувати слова. Жак Антуан закрутив краник. А хто був ваш дід? Оратай, сказав Булат, зумисне по-українському. Француз виважив на слух. Українські звуки нагадували латину. Оратор професіонал? Щось подібне. Такого перекладу навіть Булат не чекав. Оратором дід прозвав був бригадира МТСівської бригади Степана Безверхого який краще орудував горлянкою та язиком, аніж плугом. Але це слово дід, здається, зачепив у вишні. Від чийого імені промовляв од імені лісів та луків, мовчки відповів Булат. Коли Дніпро перегородили, і вода завела ліс і луки під Катеринівкою, дід їздив промовляти аж у район. У тому морі жабам по цюцюрку, а ліс пропав. Попоплачемо. Тепер ми у колоді біля Катеринівки відгороджено дамбою. На осушеному посаджено молоденький соснячок. Обідали, не озираючись. Наріта влаштував справжній бенкет. Саме стільки порожніх бляшанок потім винесли зо два десятки, не рахуючи згущеного какао та молока. Був навіть духмяний чай з лимонним кремом. А Булат увесь час думав про те, з якого кінця почати розмову. Колег заполонила сита млість. Вони сиділи і з усміхом згадували найстрашніші перипетії подорожі, як могли б одне одному переповідати з сюжет неправдивого фільму чи лихий сон. Потім балачки потроху припинилися, і люди глянули в його бік. Що вирішило начальство?